ภิกษุทั้งหลายที่สุดในเบื้องต้นของภาวะตัณหาย่อมไม่ปรากฏ ก่อนแต่นี้ภาวะตัณหาไม่ได้มี แต่ว่าภาวะตัณหาเพิ่งมีต่อมาในภายหลังคำกล่าวอย่างนี้แหละ เป็นคำที่ไกลๆควรกล่าว และควรกล่าวด้วยว่าภาวะตัณหาย่อมปรากฏ เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัย Because it is said a first point of craving for existence is not seen such that before this there was no craving for existence and afterward it came to being still craving for existence is seen to have a specific condition ี่สุทั้งหลายที่สุดในเบื้องต้นของอวิชาย่อมไม่ปรากฏ ก่อนแต่นี้อวิชาไม่ได้มี แต่ว่าอาวิชาเพิ่งมีมาต่อในภายหลัง คำกล่าวอย่างนี้แหละ เป็นคำที่ไกลๆควรกล่าว และควรกล่าวด้วยว่า อวิชชาย่อมปรากฏ เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัย Because this is said a first point of ignorance is not seen such that before this there was no ignorance and afterward it came to being still ignorance is seen to have specific condition พิสุทั้งหลายเรากล่าวว่า แม้ภาวะ ตัณหานั้น ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของภาวะตัณหาคำตอบพึงมีว่าอาวิชชานั่นเอง เป็นอาหารของภาวะตัณหา I say, b e c u s that craving for existence has a nutriment. It is not without nutriment. And what is the nutriment for craving for existence? It should be said, ignorance. พิสุทั้งหลาย เรากล่าวว่าแม้อวิชชาก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของอวิชชาคำตอบพึงมีว่า นิวรณ์ทั้งหลาย 5 ประการ เป็นอาหารของอวิชชา Ignorance too, I say, has a nutriment. It is not without nutriment. And what is the nutriment for ignorance? It should be said, the five hindrances. พิสุทั้งหลายเรากล่าวว่า ถึงแม้นิวรณ์ทั้งหลายห้าประการนั้น ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของนิวรณ์ทั้งหลายห้าประการคำตอบคือทุจริตทั้งหลายสามประการคือทุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจ The five hindrances too, I say, have a nutriment. They are not without nutriment. And what is the nutriment for the five hindrances? It should be said, the three kinds of misconduct, that is, mental misconduct, verbal misconduct, and body misconduct. ภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้ทุจริตทั้งหลายสามประการ ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของทุจริตทั้งหลายสามประการ คำตอบคือการไม่สมรวมอินทรีย์ The three kinds of misconduct too, I say, have a nutriment. They are not without nutriment. And what is the nutriment for the three kinds of misconduct. It should be said, non-restraint of sense faculties. ภิกษุทั้งหลายถึงแม้ ความไม่สมรวมอินทรีย์ ก็เป็นธรรมชาติ ที่มีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติ ที่ไม่มีอาหารใหม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหาร ของการไม่สมรวมอินทรีย์คำตอบคือ ความเป็นผู้ไม่มี สติสัมปชัญญะ non-restraint of sense faculties too, I say, has a nutriment. It is not without nutriment. And what is the nutriment for non-restraint of the sense faculties? It should be said, lack of mindfulness and clear comprehension. พิสุทั้งหลายถึงแม้ความเป็นผู้ไม่มีสติ ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของความเป็นผู้ไม่มีสติ สัมปชัญญะคำตอบพึงมีว่า การไม่ทำในใจโดยแยบกาย หรืออโยนิโสมนสิการ lack of mindfulness and clear comprehension too I say has a nutriment. It is not without nutriment. And what is the nutriment for lack of mindfulness and clear comprehension? It should be said, careless attention. ภิสษุทั้งหลายถึงแม้ การไม่ทำในใจโดยแยบกาย ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารใหม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่ทำในใจโดยแยบกาย คำตอบบึงมีว่า ความไม่มีสตา Careless attention to, I say, has a nutriment. It is not without nutriment. And what is the nutriment for careless attention? It should be said, lack of faith. ปิสุทั้งหลายถึงแม้ความไม่มีศรัทธา ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธา คำตอบพึงมีว่า การไม่ได้ฟังพระสัทธรรม Lack of faith too I say has a nutriment it is not without nutriment and what is the nutriment of lack of faith. It should be said, not hearing the good dhamma. พิสุทธ์ทั้งหลายถึงแม้ การไม่ได้ฟังพระธรรม ก็เป็นธรรมชาติที่มีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่ได้ฟังพระธรรม คำตอบพึงมีว่า การไม่ได้คบกับคนดี not hearing the good Dhamma too, I say, has a nutriment. It is not without nutriment. And what is the nutriment for not hearing the good Dhamma? It should be said, not associating with good persons พิสุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แหละเป็นไปบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำการไม่ได้ฟังพระสธรรมให้บริบูรณ์ การไม่ได้ฟังพระสธรรมเมื่อบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ ความไม่มีศรัทธาบริบูรณ์แล้ว ย่อมไม่ทำไว้ในใจ โดยแยบคายให้บริบูรณ์ เมื่อไม่ทำไม่ในใจโดยแยบคายบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะ ให้บริบูรณ์ความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำการไม่สมรวมอินทรีย์ ให้บริบูรณ์การไม่สมรวมอินทรีย์บริบูรณ์แล้ว ย่อมทำทุจริตทั้งหลายสามประการ ให้บริบูรณ์ทุจริตทั้งหลายสามประการ คือทุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจ บริบูรณ์แล้ว ย่อมทำนิวรณ์คือเครื่องกลางกั้นทั้งหลายห้าประการ ให้บริบูรณ์เมื่อนิวรณ์ทั้งหลายห้าประการบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำอวิชชาให้บริบูรณ์พิสุทธหลายอาหารแห่งอวิชชานี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ และบริบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้ thus not associating with good persons becoming full fills up not hearing the good Dhamma. Not hearing the good Dhamma, becoming full, fills up lack of faith. Lack of faith, becoming full, fills up careless attention. Careless attention, becoming full, fills up lack of mindfulness and clear comprehension. Lack of mindfulness and clear comprehension, becoming full, fills up non-restraint of the sense faculties. Non-restraint of the sense faculties, becoming full, fills up the three kinds of misconduct. The three kinds of misconduct, becoming full, fill up the five hindrances. The five hindrances becoming full, fill up ignorance. Thus there is nutriment for ignorance, and in this way it becomes full. พิสุทั้งหลาย เปรียบเหมือนเมื่อฝนหนักๆ ตกลงบนภูเขา น้ำฝนนั้นย่อมไหลไปตามที่ลุ่ม ย่อมทำซอกเขา ซอกผาและลำห้วยทั้งหลายให้เต็ม รั้นซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำบึงน้อยๆทั้งหลายให้เต็ม ครั้นบึงน้อยๆทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำบึงใหญ่ๆทั้งหลายให้เต็ม ครั้นบึงใหญ่ๆทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำแม่น้ำน้อยๆทั้งหลายให้เต็ม เมื่อแม่น้ำน้อยทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำแม่น้ำใหญ่ๆทั้งหลาย ให้เต็ม เมื่อแม่น้ำใหญ่ทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำมหาสมุทรสาครให้เต็ม อาหารแห่งมหาสมุทรสาครนั้นย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ และเต็มแล้วด้วยอาการอย่างนี้ just as when it is raining and the rain pours down in thick droplets on a mountain top The water flows down along the slope and fills the cliffs, gullies, and creeks. These, becoming full, fill up the pools. These, becoming full, fill up the lakes. These, becoming full, fill up the streams. These, becoming full, fill up the rivers. And these, becoming full, fill up the great ocean. Thus, there is n o u r i s h m e n t for the great ocean, and in this way it becomes full. ภิสษุท้งหลายข้อนี้ฉันใด ก็ฉันนั้นกล่าวคือการไม่คบกับคนดี เป็นไปบริบูรณ์แล้ว ก็ย่อมทำการไม่ได้ฟังพระสัธรรมให้บริบูรณ์การไม่ได้ฟังพระสัธรรมบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ ความไม่มีศรัทธาบริบูรณ์แล้ว ย่อมไม่ทำไม่ในใจ โดยแยบกาย ให้บริบูรณ์ เมื่อไม่มีการทำในใจโดยแยบกาย บริบูรณ์แล้ว ย่อมทำความเป็นผู้ไม่มีสติ สัมปชัญญะให้บริบูรณ์ ความเป็นผู้ไม่มีสติสัมปชัญญะ บริบูรณ์แล้ว ย่อมทำการไม่สมรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์ การไม่สมรวมอินทรีย์บริบูรณ์แล้ว ย่อมทำทุจริตทั้งหลายสามประการ ให้บริบูรณ์ ทุจริตทั้งหลายสามประการบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำนิวรณ์ทั้งหลายห้าประการให้บริบูรณ์ เมื่อนิวรณ์ทั้งหลายห้าประการบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำอวิชชาให้บริบูรณ์ ภิกษุทั้งหลายอาหารแห่งอวิชานี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ และบริบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้ so too not associating with good persons becoming full fills up not hearing the good dhamma not hearing the good dhamma becoming full fills up lack of faith lack of faith becoming full, fills up careless attention. Careless attention, becoming full, fills up lack of mindfulness and clear comprehension. Lack of mindfulness and clear comprehension, becoming full, fills up non-restraint of the sense faculties. Non-restraint of the sense faculties, becoming full fills up the three kinds of misconduct. The three kinds of misconduct, becoming full, fill up the five hindrances. The five hindrances, becoming full, fill up the ignorance. Thus, there is nutriment for ignorance, and in this way it becomes full.